agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ihinguriro ry'ifumbire fomi rifise iminsi icumi kugira ribe ryakoze ifumbire ikwiye abayikeneye bose mu Burundi bihejeje gutangazwa n'umushikiranganje mu byajejwe harimo iterambere rusangi hari mu nama n'abarongoye intara n'amakomine hamwe kandi n'abajejwe uburimyi mu ntara muri komine musigati turi bubanza abana bane baraye bapfuye bahitanywe n'umusozi nabyo tubabateguriye muri ano makuru muri bucana yandi yimvugire iremesha kuri uno wa gatatu tuba yagira ku kamaro ko kumenya ukuri ku byabaye mu kibano ido ni murano makuru ahagarariwe na Alphonse kubwimana mu buhinga bw'ibyuma mwijumva Omer Nduwayo kaze isanganiro isanganiro turasubiriye kubaramutsa kaze muri makuru duhera mu gisata cy'imigenderanire umukuru w'igihugu hava afata indege agana i Kinshasa ku w'uyu wa gatatu evariste ndayishimiye hazoba agendeye igihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo inyuma y'iminsi mike gusa avuye mu rugendo i Bruxelles mu bubirigi ruzoba rubaye urugendo rugira kabiri agize muri icyo gihugu kibanyi cy'u Burundi kuva afashe amabanga yo kurongora igihugu mu rugendo rw'iwe rwa mbere inama nshingamateka iriko yiga integuro y'ibwirizwa rihindura ingingo zimwe zimwe z'igitabo cy'amategeko agenga gukingira no gutekaniriza kazoza abanyagihugu mu Burundi hamwe kandi no kuduza amapansiyo mu bisata vya leta bijya kuva kumbore mu mu namashinga amateka turabigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma Ikiringo chimisi chumi ni chumushikiranganji w'intwaro yo hagati yahaye ihinguriro rihingura ifumbire fomi eh, na, uh, ngo rizobe ryamaze guhingura ifumbire ikwiye abanyagihugu bose bo Burundi hamwe nabo bose bayikeneye mu Burundi Gervais Ndirakobuca yabishikirije kuri no wa gatatu mu nama yagiranye na babura baburamatari hamwe kandi n'abarongo ya makomine n'abajejwe uburimyi mu ntara igituma ifumbire itaboneka neza muri no minsi umuyobozi wa fomi amenyesha ko abasaba ah, ifumbire bongerekanye kuko uno mwaka basabwe itoni ibihumbi mirongo itatu n'indwi mu gihe mu mwaka uheze hatanzwe amatoni y'ifumbire ibihumbi mirongo ibiri n'indwi bwagaburiwe abanywanyi ikibereye kukaba ari ukwitwarira komine muyinga yo yakoze ibiciye kubiri n'amasezerano mu gusubirana iyo soko ni nkuru tubaza Pierre Claver Barundi basaba gusubizwa imitahe yabo abo ni bamwe mu banywanyi barenga ijana na mirongo itanu b'ishyirahamwe isoko jemu aho rero leta ifatiye ingingo y'uko amasoko yose ategereza kuja mu minwe ya komine natwe ishyirahamwe ryacu ntiryaretse gufatwa na komine imitahe yacu yaciye ihererayo kubwiwe ngo komine muyinga yari ikwiye gufasha kwishuriza abanywanyi kuko nayo nyene yari ifisemo imitahe twebwe abanyagihugu eh, ntitwari gutama tuza turishyuza ni komine yateza kuraba yuko harose iby'iwacu komine yateza kutwishyura ishuriza ikatugira imbere kugira ngo abanyagihugu bayo bamererwe neza ntibirize kuja muri sentare musitanteri wa komine muyinga amede misago asigura ko sokojemu yahombye ibyatumye amasezerano yari yagiraniye na komine ahagarikwa twe twababwira yuko ikijanye n'irya sosiyete yari yahawe nayo ivy'imitahe ngo bari barongoye sokojeme nibo botanga umuco mu kugirisha inama abanywanyi bayo leonard waka icegera co wari arongoye sohojemu naho adashima kuvugira kuri mikoro amenyesha ko iyo sosiyete itahomvye namba ahubwo ngo komine muyinga niyo yarishyize mu mananiza mu kurenga ku masezerano no mu gusaba amafaranga y'umurengera avuga ariko ko ubutunzi bwose bwasabikanirijwe abanywanyi kubwiwe ikibereye ngo ni ukwitwarira komine muyinga kuko hari amafaranga yihagiye abandi banywanyi bata taro seko pierre claver barundi muyinga radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimba amakuru yacu muri muyakurikira biciye ku mirongo yacu ya fm ku mirongo umunani n'icyenda n'ibicendwe ibujumbura no mu micungararo yaho hamwe no ku ijana rimwe hagati mu gihugu abana bane bavukana baraye bapfuye baguwe ko n'uruhome rw'inzu nayo ikaba yahitanywe n'igihomoka ni ku mutumba mugomba muri zone muyebe komine musigati mu mvura nyinshi yaraye iragwa muri iyo komine abandi babiri bari muri iyo nzu bahavuye bahavuye nako bajyanwa kwa muganga mu gatondo kuno wa gatatu nk'uko amakuru avaho ku muyeba bivuga Deo kwizera imana arongoye komine musigati akamenyesha ko hari n'abandi batatu bakomeretse bikomeye bakubiswe n'inkuba sipesi karitasi kabanyana aba bana bane baraye bapfuye nabo mu muryango umwe nk'uko abarokotse babimenyesha bakaba bakunda kurara kwa inakuru baguwe ko n'inzu yahitanywe n'igihomoka cy'umusozi mu mvura nyinshi yarayiragwa muri komine musigati ibyo bikaba byabereye ku mutumba mugoma muri zone muyebe muri komine musigati nyene cyo kimwe n'umuhungu wiwe bose ngo bariko baravugwa deho kwizera imana arongoye komine musigati akamenyesha ko ivyo vyabaye mu mvura nyinshi yarayiragwa muri iyo komine hari n'abantu batatu bariko baravugwa bakomeretse bikomeye bakubiswe n'inkuba kuri uwo mutumba nyene wa mugoma nk'uko musitanteri abandanya bivuga akanamenyesha ko ibindi vyoba byarononekaye muri iyo mvura imvura batari bwaheze kubitororokanya sipesi karitasi kabanyanira ububanza radiyo y'isanganiro Space Caritas Kabanyana urakenuye tuva ibubanza tuduge gato mu Kayanza ishure nshingiro rya Rukoma muri commune Matongo y'intara ya Kayanza rirafise ikibazo cy'intebe ngo kiriho bivanye nuko ikomine yose y'indero iburi zirenga ibihumbi bitanu kugira ngo aberwa abaregwa bige bicaye neza mbega suko ga Patrick Nsengiyumva Iryo shuri rya Rukomba ryo muri Komine y'Indero ya Matongo uyu munsi ryigako abanyeshure bagera ku majana umunani na mirongo itanu nk'uko bimenyeshwa na Thierry Niyonkuru arirongoye. Ikibazo c'intebe abanyeshuri biga bicayeko kikaba ari kimwe mu bigoye iryo shure. Akarorero ni nko wa mbere, aho abanyeshure mirongo umunani bagize umugwi umwe biga bicaye ku ntebe cumi na zine gusa. abigisha ndetse n'umuyobozi w'ishure, ngo ivyo bituma bidashoboka ko abo bana bose bakurikiranwa neza mu bijyanye no kwizwa kwandika ndetse no kumenya urugero umwe umwe wese agezeko mu kubishobora. mu mwaka w'indwi ho kuri iryo shure nyene mu misi heze abana bahora biga bicaye ku mbaho z'ibiti mu ishuri ritagira amadirishya kandi ridasizemwo n'isima kwiga mu buryo bene ubwo umuyobozi w'ishure cyo kimwe n'abigisha twaganiriye batumenyesheje ko byateza ingaruka mbi zitari nke ku mwimbu w'ishure ku musi wa mbere akaba ariho iryo shure ryaronka umugira neza arironse intebe zikoze neza zizosubira izo z'ibiti gutyo ngo abo bana bige bicaye neza batekaniwe tumubajije kuri icyo gikorwa niyonzima Theodoro asanzwe avuka muri komine ya Butaganzwa yatubwiye ko mu gihe yaramaze imisi ariko araronsa amazi meza abanyagihugu b'igihugu bo ngaho i Matongo yabonye iryo shuri abana biga bicaye uko gutyo ngo biramukora ko ku mutima yumvira kubafasha ikindi yemereye iryo shure n'abo banyeshure ngo nuko agiye ndetse kuzoribugarira ndetse akaronsa ishure n'ibindi vyankenerwa bitandukanye eka n'ubukene bw'utuzu twa sugumwe ni kimwe mu bibazo iryo shure rya shingiro rya Rukoma rifise kuko ngo utuzu twa sugumwe indwi gusa aritwo dukoreshwa n'abanyeshure amajana umunani na mirongo itanu mu ntwaro mu buyobozi bw'indero muri komine Matongo ndetse no mu buyobozi bw'ishure shingiro rya Rukoma barashima iyo ngabire y'izo ntebe zatanzwe n'uyo mugira neza neza bagasaba n'abandi ni ukuvuga inkino z'ibanze z'igice cy'umunani gishiri cya nyuma niyo zo zitekanijwe kuri uno munsi abona yuko uh, atletico madrid uh, ujya gukina n'umugwa manchester united uh, wo mu bwongereza atletico madrid no hariya mu gihugu cya esipanye nayo benfica ukine na ajax d'amsterdam ni mu gihe mu nkino zaraye zibaye mu ijoro ryakeye hari kuri uyu wa kabiri umugwi wa Chelsea watsinze umugwi wa Lille bitsindo bibiri ku busa nayo umugwi wa Villarreal wumutse umugwi wa Juventus de Turin barangiza urukino iyo migwi inganya igitsindo kimwe ku kindi nkuko nabikubwiye rero zikaba ari nkino zibanze z'igice cy'umunani gishira icyanyuma cihiganwa rihuza imigwi yabaye ya mbere aho ku mugabane wa Buraya UEFA Champions League bisigura ko inkino zo gusubiza zizotegekanywa ubukurikira amakuru yo mu makungu Icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ajejwe ibijyanye no kubungabunga amahoro ari mu rugendo mu karere ka jugu ni mu ntara ya ituri aho amabi yakorewe abanyagihugu n'imigwi yitwaje ibigwanisho yatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi batizabo byandikwa n'urubuga rw'iradiyo y'abafaransa RFI uwo murongozi akaba yararonse akaryo ko kuganira n'izo mpunzi nibo biyegeranirije hafi y'iyo kambi itagira imfashanyo zikwiye nk'uko bishikirizwa na Jean Pierre Lacroix abona ko inyishu nyayo kuri izo ngorane z'umutekano zikwiye kwigigwa mu nzego zirengeye igisirikare umushikiranganje wo kwivuna abansi aho muri Kongo we yemeza ko mu minsi iri imbere ako karere kagiye kubakwamwo ibitaro by'igisirikare Ukraine vuga undemeshe kumenya ukuri ku byabaye muri kahise ngo birafasha mu kibano Blaise izere yanonosoye ibijyanye n'imibano imico hamwe n'imigenzo asigura ko bigabanya amajyamba b'ubugwanko kuko ikibi kiba eh, kibazwa umugwi eh, biboneka ko ino nkuru ya onera muco tutarayironka turi buyigaruke ko mu makuru yacu yo hanyuma aha niho rero duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye dushimire alphonse yadufashije mu buhinga bw'ibyuma omenduwayo nayo yabateguriye ndabipfuriza umurango mwiza